Уроки англійської. Подкаст bbc.ua Розкажи мені казочку. Tell me a story. Вітаємо вас. Hello. Сьогоднішня казочка про хлопця на ім'я Вільям – який разом з матір'ю жив у маленькій хатинці у селі. Вієм був велике ледащо, і якось його матері це страшенно набридло. От вона йому і каже якщо ти не візьмешся за якусь роботу, я тобі не дам ні вечері, ні обіду, ні сніданку. Не годуватиму більше. Вільям. I've had enough of this. If you don't do some work, I won't give you any dinner or lunch. or breakfast. What? No more meals. So William decided that he'd better do some work. I think I'd better do some work. Hmm, what's today? Monday. So tomorrow's Tuesday. On Tuesday, I'll go and do some work. Вільям вирішив піти пошукати якоїсь роботи, а був понеділок. Monday. Наступного дня був вівторок. Tuesday. У вівторок Вільям пішов на сусідню ферму і запитав тамтешнього фермера: Can I work for you today? Я можу у вас сьогодні попрацювати? Hello, William. Hello. Can I work for you today? Yes, yes, you can work for me today. So William worked on the farm all that day. And at the end of the day, the farmer said, Good. Thank you, William. and then he gave William his wages for the day. Here's some money. Oh, thank you. Фермер заплатив Вільямові зароблене. Він дав йому грошей. Money. Вільям узяв гроші і вирушив додому. Але по дорозі він їх загубив. Hello, Mother. I'm home. I've worked all day. Look what I've got. And then he realized that he had lost the money. Oh, I've lost my money. You silly boy. You should have put it in your pocket. Oh, in my pocket. Oh, well, I'll do that next time. Вільям загубив свої гроші. Вдома мати йому сказала: Ти дурнику. You silly boy. Треба було покласти гроші у кишеню. You should have put it in your pocket. От Вільям і каже: Я це зроблю наступного разу. I'll do that next time. Настала середа. Wednesday. У середу Вільям пішов до іншого фермера, який мав молочну ферму і багато корів. Hello, William. Hello. Can I work for you today? Yes, you can. So William worked all that day. And at the end of the day, the dairy farmer said, Good! Thank you, William. Now, here's a jug of milk for you. Oh, thank you very much. Той фермер дав Вільямові глечик молока. «A jug of milk», – він сказав. Ось тобі глечик молока. «Here's a jug of milk for you». Вільям пам'ятав, що йому напередодні наказувала мама, і запхнув глечик собі в кишеню. З тим і вирушив додому. Now what did mother say last time? You should have put it in your pocket. Oh, yes. She said, you should have put it in your pocket. Oh, well, I'll put this jug of milk in my pocket. So William put the jug of milk in his pocket and set off for home. But by the time he got home, all the milk was spilt. Та поки Вільям дійшов додому, все молоко розлилося. Spilt. Розлилося. Hello, Mother. I'm home. Look what I've got What? a jug of milk. Oh, William. All the milk is spilt. You silly boy. You shouldn't have put the milk in your pocket. You should have carried it on your head. Oh, on my head. Oh, I'll do that next time. Вільямова мама сказала, не треба було класти молоко в кишеню. You shouldn't have put the milk in your pocket. Тобі треба було нести його на голові. You should have carried it on your head. Наступного дня був четвер. Thursday. І Вільям пішов до іншого сусіднього фермера. Hello, William. Hello. Can I work for you today? Yes, yes, you can. So William worked all that day. And at the end of the day, the farmer said, Good. Thank you, William. Now here's some butter for you. Oh, thank you very much. and he set off for home with the butter. Now, what did Mother say last time? You should have carried it on your head. Oh, yes. She said, You should have carried it on your head. Oh, well, I'll put this butter on my head. So William put the butter on his head and set off for home. But by the time he got home, all the butter had melted and was sticking to his hair. Доки Вільям дійшов додому, масло розтопилося. Melted. Масло розтопилося і прилипло Вільямові до волосся. Hello, Mother. I'm home. Look what I've got. Oh, You silly boy! All the butter's melted! Oh, you shouldn't have put it on your head. You should have carried it very carefully in your hands. Oh, in my hands. Oh, I'll do that next time. Ти дурнику. вигукнула Вільямова мама. Все масло розтопилося. Не треба було класти його на голову. Його треба було обережно нести у руках. You should have carried it very carefully in your hands. Наступного дня була п'ятниця. Friday. І в п'ятницю Вільям пішов до пекаря. A baker. Пекар саме працював, випікав хліб. Hello, William. Hello. Can I work for you today? Uh, yes. Yes, you can. So William worked all that day. And at the end of the day, the baker said, Hmm, yes. Thank you, William. Now, here are your wages. And the baker gave William a large and not very friendly cat. Meow. Here's a cat for you. A cat? Oh, um, th thank you. Uh, goodbye. Goodbye, William. And William set off for home with the cat. Now, what did Mother say last time? You should have carried it very carefully in your hands. Oh, yes, she said, you should have carried it very carefully in your hands. Oh, well, come on, Puss. I'll carry you very carefully in my hands. And William picked up the cat and started to carry it home very carefully. But the cat didn't like this, and it scratched William. Oh, oh you scratched me! And the cat jumped out of William's hands and ran away. Oh, Кіт подряпав Вільяма, а тоді вирвався йому з рук і утік. hello, Mother. I'm home, and I haven't got anything. What? The baker gave me a cat, and I carried it very carefully in my hands, and it scratched me and ran away. Oh, you silly boy. You shouldn't have carried the cat in your hands. You should have put a collar and a lead on it and let it follow along behind you. Oh, Let it follow along behind me. Oh, I'll do that next time. Ти, дурнику, сказала Вільямова мама, не треба було нести кота у руках. Треба було одягнути йому нашийник і повідок. You should have put a collar and a lead on it. І вести його за собою. And let it follow along behind you. Наступного дня настала субота. Saturday. І Вільям пішов до м'ясника. A butcher. М'ясник. Hello, William. Hello. Can I work for you today? Yes, yes, you can. So William worked all that day. And at the end of the day, the butcher said, Good. Thank you, William. Now, here's a joint of meat for you. You and your mother can have it for lunch tomorrow. Oh, thank you very much. and he set off for home with the meat. М'ясник дав Вільямові шмат м'яса, A joint of meat. а Вільям обв'язав м'ясо мотузкою і потягнув його за собою. Now, what did Mother say last time? You should have let it follow along behind you. Oh, yes. She said, You should have let it follow along behind you. So William tied a piece of string round the meat and dragged it along behind him. But by the time he got home, the meat was covered with dirt and was completely spoilt. Доки Вільям дійшов додому, м'ясо було вкрите брудом і геть зовсім зіпсоване. Spoiled. І його мати сказала тепер у нас нічого не буде завтра на обід. Hello, mother. I'm home. Look what I've got. Ugh, the meat's all dirty. It's completely spoiled. Now we've got nothing for lunch tomorrow. You silly boy. You shouldn't have dragged the meat along behind you. You should have carried it on your shoulder. Oh, on my shoulder. No, I'll do that next time. Ти, дурнику, сказала Вільямові мати, не треба було волокти м'ясо за собою. Треба було нести його на плечі. You should have carried it on your shoulder. Наступного дня була неділя. Sunday. Вільям з матір'ю були вдома, та замість м'ясної печені з картоплею вони їли саму лише картоплю. І так настав понеділок. Monday. У понеділок Вільям пішов до іншого фермера. Hello, William. Hello. Can I work for you today? Yes. Yes, you can. So William worked all that day. And at the end of the day, the farmer said, Good. Thank you, William. and he gave William a donkey. Here's a donkey for you. A donkey? Oh, thank you very much. And William set off for home with the donkey. Той фермер дав Вільямові віслюка. A donkey. Вільям спробував підняти віслюка і закинути його собі на плече. Now, what did Mother say last time? You should have carried it on your shoulder. Oh, yes. She said, You should have carried it on your shoulder. So William tried to pick the donkey up and put it on his shoulder. It was hard work, but at last William managed to get the donkey onto his shoulder and he started to walk slowly home. а там неподалік був замок, де жила прекрасна принцеса. Та принцеса за все своє життя не зронила жодного слова і ні разу навіть не усміхнулася. Її батько король запрошував усіх лікарів у тій землі, але ніхто так і не зумів витягти з неї бодай одного слівця. Тоді її батько сказав, що перший, хто розсмішить принцесу, стане її чоловіком. Багато парубків намагалися це зробити, але нікому не вдавалося розсмішити принцесу. Та коли повз замок повільно з віслюком на плечі проходив Вільям, принцеса якраз визирнула у своє вікно. Oh, <laughs> oh, <laughs> And from that moment, the princess was cured. She was able to smile and speak and laugh. The princess's father was so happy that his daughter was cured that he said, This man shall marry my daughter. Цей чоловік одружиться з моєю дочкою, сказав батько принцеси. Коли дівчина побачила Вільяма, вона не змогла втриматися від сміху і відтоді одужала. А коли Вільям побачив принцесу, то одразу ж у неї закохався. А відтак Вільям одружився з принцесою, і вони зажили собі щасливо у добрі і злагоді. Цим наша казка завершується. До зустрічі. Goodbye. Уроки англійської. Подкаст bbc.ua